37 skirsnis. Vinicijus susidengė rankomis veidą ir pripuolė prie žemės. Staiga jį apgaubė tyla, tarsi baimė būtų šiaupusi lūpose šauksmus visiems čia susirinkusiems. Ir jam pasirodė, kad pagaliau turi kažkas įvykti, kad išmuš stebuklo valanda. Buvo įsitikinęs, kad vos tik pakils ir pravers akis, išvyš šviesą, nuo kurios aks mirtingųjų vyždžiai ir išgirs balsą, nuo kurio miršta širdys. Tačiau tebe buvo tyla, sudrumstė ją pagaliau moters rauda. Vinicijus pakilo ir padėrusiomis akimis ėmė žvalgytis, pašiūrėje vietoje nežemiško švitėjimo, mirkčiojo blyškios žibintų liepsnelės, o pro stogo priešus krintantį mėnesieną pripildė ją sidabrinė šviesos, žmonės klūpojo šalia Venicijaus tylomis kėlė ašaromis patvinusias akis į kryžių, šiandien buvo girdėti raudos, o iš laukų eidėjo atsargų stovinčių sargyboje švilpčiojimai. Štai pakilo Petras ir atsisukęs į žmonės tarį. Vaikai, pakelkite širdis į išganytoje mūsų ir paukokite jam savo ašaras. Ir nutilo. Staiga tarp susirinkusių atsiliepė moters balsas pilnas graudaus skundo ir begalinio sielvarto. Aš našlė turėjau vienartinį sūnų, kuris mane maitino sugražink į man tėvę. Vėl stojo tylos valandėlė. Petras stovėjo prieš klūpančių žmonės, senas susirūpinęs, ir jiems atrodė šią akimirką tikras karšinčius ir paliegėlis. Tada ėmė skūstis kitas balsas. Budelė išniekino mano dukteris ir Kristus leido. Paskui trečias. Likau viena su vaikais, o kai mane sugaus, kas jam duos duonos ir vandens. Paskui ketvirtas – Lina, kurį buvo palikę, dabar paėmė ir atidavė kankinti, tėvę. Paskui penktas, kai sugrįšime namo, mūsų čiups pretorijonai, mes nežinome, kur slėptis. Vardas mums, kas mūsų stos. Taip nakties tyloje skambėjo skundas po skundo, senas žvėjas primerkė akis ir lingavo savo baltą galvą dėl tų žmonių skausmo ir nerimo. Vėl įsivyravo tyla, tik tai stovintieji sargyboje tyliai švilpčiojo už pašiūrės. Vinicijus dar kartą buvo bepuolas verštis per žmonės prie apaštalų ir paprašyti jį pagalbos, bet staiga jam pasivaideno tarsi praraja, kurios reginys pakirto jam kojas. Kas bus, jeigu apaštalas prisipažins esas bejėgis, jeigu patvirtins, kad Romos Cezaris galingesnis už Kristų Nazarietį, Nuo šios minties iš siaubo jam plaukai pasišiaušė ant galvos, nes pajuto, kad tada į tą prarąją nugarmės ne tik jo vilčių trupiniai, bet ir jis pats, ir jo lygija, ir jo Kristaus meilė, ir jo tikėjimas, viskas, kuo gyveno, ir pasiliks tik mirtis ir naktis, lyg jūra be kraštį. O tuo metu Petras ėmė kalbėti iš pradžių tokiu tyliu balsu, kad vos buvo girdėti. Vaikai mano, Golgotos kalne regėjau, kaip dievą kalė prie kryžiaus, girdėjau platukų smūgius ir mačiau, kaip kryžių pakėlė aukštyn, kad minio žiūrėtų, kaip miršta žmogaus sūnus. Ir mačiau, kaip jam atvėrė šoną ir kaip numirė, ir tada, eidamas tolyn nuo kryžiaus, šaukiau skausme, kaip ir jūs šaukėte, vargas, vargas viešpatie, tu juk dievas, kodėl šitaip leidai, kodėl numiriai, ir kodėl suspaudė širdis mums, kurie tikėjome, kad ateis tavo karalystė. O jis, mūsų viešpats ir mūsų dievas, trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų ir buvo tarp mūsų, kol didžiausiame spindesyje įžengė į savo karalystę. O mes pamatę silpną tikėjimą savo, įgavome širdies stiprybės ir nuo tol siejame jo sėklą. Paskui atsigręžęs į tą pusę, iš kur kilo pirmasis skundas, ėmė kalbėti jau stipresniu balsu. Ko skundžiatės? Dievas pats atsidavė kančioms ir mirčiai, o jūs norite, kad jūs nuo jo sustotų? Silpno tikėjimo žmonės, nejau nesupratote jo mokslo, nejau jis tik šitą gyvenimą jums pažadėjo? Štai žengia pas jūs ir sako, eikite mano keliu, štai pakelia jūs prie savęs, o jūs kabinatės rankomis už žemę šaukdami, viešpatie gelbėk. Aš tik dulkelį prieš Dievą, bet jums Dievo apaštalas ir vietininkas sakau Kristaus vardu, nemirtis jūsų laukia, o gyvenimas nekančios, o neįsenkanti palaima, nešaros ir dejonės, o giesmės, nevergyja, o viešpatavimas. Aš Dievo apaštalą sakau tau našlę, sunus tavo nemirs, tik tai atgim šlovėje amžinam gyvenimui, ir tu susijungsi su juo. Tau, tėve, kurio nekaltas dukterį suteršė budeliai, pažadu, kad atrasi jas baltesnės už Hebrono lelyjas. Jums, motinos, kurios būsite atplėštos nuo našlaičių, jums, kurie neteksite tėvų, jums, kurie skundžiatės, jums, kurie regėsite mylimų žmonių mirtį, jums susikrimtusiems nelaimingiems, neramiems ir jums, kurie turėsite mirti, Kristaus vardu sakau, kad pabusite kaip iš miego amžinam būdėjimui ir pakilsite iš nakties į Dievo šviesą. Vardan Kristaus ten nukrinta gedravalkis nuo akių jūsų ir te sušyla širdys. Taip taręs, iškėlė ranką lyg įsakydamas, o jie pajuto atgyjusi kraują gysluose ir kartu virpulį visame kūne, nes prieš juos jau stovėjo ne karšinčius, ne galadienis senis, o valdovas – kuris ėmė jų sielas ir kėlė jas iš dulkių ir susikrimtimo. Amen, sušuko keli balsai. Iš apaštalo akių tvieskė vis stipresnė šviesa, iš jos spinduliavo jėga, spinduliavo didybė, spinduliavo šventumas. Galvos palinko prieš jį, o jis, kai nutilo Amen, kalbėjo toliau. Sėkite su ašaromis, kad pjautumėte linksmybėje – Kodėl bijote piktos galybės? Virš žemės, virš ramos, virš miesto mūrų yra viešpats, kuris gyvena jumise. Akmenys bus šlapi nuo ašarų, smėlis permerks krauju, kapai bus pilni jūsų kūnų. Aš jums sakau, jūs nugalėtojai. Viešpats ateina nukariauti šito piktadarybių priespaudos ir puikybės miesto, o jūs, jo kariai, ir kaip jis pat savo kančiomis ir krauju yra atpirkęs pasaulio nuodėmes lygiai taip nori, kad jūs savo kančiomis ir krauju atpirktumėte šį nedorybių lizdą. Šitai skelbia jums mano lūpomis. Ir susijėmė rankas, akis pakėlė aukštyn, o klausytojams konė sustojo plakusio širdys krūtinėje, nes pajuto, kad jis mato kažką, kas neskirta regėti jų mirtingiems vyždžiams. Jo veidas persimainė ir skaičiai nušvitęs, kiek laiko žiūrėjo tylėdamas, lyg žado netekęs iš susižavėjimo, bet po valandėlės vėl prabilo. Tu esi viešpatie ir rodai man kelius, kur eiti. Kodėlgi taip, po Kristau? Ne Jeruzalėje, bet šitoje šitono tvirtovėje nori įsteigti sostinę savo. Čia iš šitų ašarų ir šito kraujo nori pastatyti savo bažnyčią. Čia, kur šiandien viešpatauja Neronas, turi įsikurti amžinoji tavo karalystė? O viešpatė, viešpatė, viešpatė ir liepi šiems sielvarto prislėgtiesiems iš savo kaulų pakloti pamatus pasaulio Sijonui, o mano dvasiai valdyti juos ir visas žemės tautas? Ir įlieji šaltinio stiprybės silpniesiems, kad taptų stiprus ir liepi man ganyti tavo avelių kaimenę iki amžių galo. O būk pagarbintas savo sprendimais tu, kuris įsakai mums nugalėti. Hosana, Hosana. Tie, kurie buvo sielvarto prislėgti, atsitiesi. Tuos, kurie abejojo, atgaivino vilties upelis. Vieni balsai ėmė iš karto šaukti Hosana, kiti dėl Kristaus, paskui stojo tyla. Ryškus vasarų žaibai tvieskė pašiūrės vidų ir nubliškusius iš susijaudinimo veidus. Įsmeigęs akis į savo reginį, Petras dar ilgai meldėsi, bet pagaliau pabudu. Atgrėžė į susirinkusiosius pilną įkvėpimo ir šviesos veidą ir tarį. Kaip viešpats nugalėjo jumise bejonės, taip ir jūs eikite nugalėti jo vardu. Ir nors jau žinojo, kad jie nugalės, nors žinojo, kas išauks iš jų ašarų ir kraujo, bet jo balsas sudrebėjo ir susijaudinimo, kai pradėjo juos laiminti žegnodamas ir kalbėjo. O dabar laiminu jūs, vaikai mano, kančioms, mirčiai ir amžinybei. Tačiau jie apspito jį ir šaukė – Mes jau pasirengę, bet tu, šventas žmogaus, saugokis, nes tu vietininkas, vykdai Kristaus valią. Taip kalbėdami, jie graipstė jo drabužį, o jis dėjo rankas jiems ant galvų ir laimino kiekvieną atskirai, kaip tėvas laimina vaikus siunčiamus į tolimą kelionę. Ir visi ėjo iš pašiūrės, neskubėjo namo, o iš jų į kalėjimus ir į areną. Jų mintys atitruko nuo žemės, jėlos skriejo į amžinybę – o jie žengia lyg per sapną arba ekstaziją, stoti su savo vidinę jėgą prieš bestijos jėgą ir žiaurumą. Apaštalą paėmė nerėjus, pudentų tarnas ir vedė slaptu taku per vynuogyną į savo namus. Tačiau šviesę naktį paskui juos sekė Vinicijus ir kai tie pasiekė nerėjaus namelį, jis puolė staiga apaštalui po kojų. O šis jį pažinęs paklausė – ko nori sūnau. Tačiau Vinicijus po viso to, ką buvo girdėjęs pašiūrėje, nebedryso nieko maldauti, tik abiem rankomis apkabinės jo kojas, kukčiodamas prispaudė prie jų kaktą, šituo bežadžių būdu šaukdamasis pasigailėjimo. Apaštalas tarė, žinau, paėmė merginą, kurią mylėjai, melskis už ją. Tėve, sudėjavo Vinicijus dar stipriau apkabindamas apaštalo kojas, tėve aš menkas kirminas – bet tu pažinojai Kristų, tu jį maldauk, tu stok ją. Ir drebėjo iš skausmo įtlapas, daužė kaktą žemę, nes patyręs apaštalų galę žinojo, kad jis vienintelis jam įstengtų ją sugražinti. Petras sujaudino tas jėlvartas, prisiminė, kaip kadaise lygija, sugniuždyta krispo, gulėjo va taip po jo kojų, melsdama pasigailėjimo. Prisiminė ją, pakėlęs ir paguodęs, tad dabar pakėlė Vinicijų, Sūnelį, tarė, aš melsiuosi už ją, bet tu prisimink, ką kalbėjau tiems abejojantiems. Pats Dievas perėjo per kryžiaus kančią ir prisimink, kad po šio gyvenimo prasideda kitas, amžinas. Aš žinau, girdėjau, atsakė Vinicijus, pabalusiomis lūpomis gaudydamas orą. Bet matai, tėve, negaliu. Jeigu reikia kraujo, prašy Kristų, kad imtų mano. Aš karys, Tegu man padvigubina, tegu patrigubina kančias skirtas jai, aš atlaikysiu, bet ją tegu išgelbėja, į dar kūdikis tėvę, o jis galingesnis už Cezarį, tik juk galingesnis, tu juk ir pats ją mylėjai, tu juk mus palaiminai, ji dar nekaltas kūdikis. Jis vėl pasilenkė ir priglaudęs veidą prie Petro kelių ėmė kartoti. Tu juk pažinojai Kristų tėvę, tu juk pažinojai, jis tave išklausys, užstok ją. O Petras užmerkė akis ir karštai meldėsi. Vasaros žaibai vėl pradėjo blykčioti padangėje, jų šviesoje Venicijų žiūrėjo į apaštalo lūpas laukdamas iš jų gyvenimo arba mirties nuosprendžių. Tyloje buvo girdėti vynoginuose rykaujančios putpelės ir duslus tolimas dundesys maniežuose palei vyja salariją. Vinicijau, pagaliau paklausė apaštalas, ar tu tiki? Tėve, jei netikėčiau, argi būčiau čionai atėjęs, atsakė Vinicijus. Tada tikėk iki galo, nes tikėjimas kalnus verčia. Taigi jeigu net matytum tą mergaitę po budelio kirvių arba liūto nasruose, vis tiek dar tikėk, kad Kristus ją gali išgelbėti. Tikėk ir melskis į jį, o aš melsiuos kartu su tavimi. Paskui pakėlė galvą į dangų ir balsiai prabilo. Kristau gailestingasai, pažvelk į šitą susaupusią širdį ir paguosk ją. Kristau gailestingasai padvelk švelniai į savo avinėlio vilnas. Kristau gailestingasai, kuris prašė tėvą nukreipti kartybių taurę nuo lūpų tavo, nukreipk ją nuo šito tavo tarno lūpų. Amen. O Vinicijus tiesdamas rankas į žvaigždės, dėjodamas kalbėjo, O Kristau, aš tavo, paimk mane vietoj jos, rytuose dangus pradėjo brėkšti. Perskirimas 54. Palikęs apaštalą, Vinicijus ėjo į kalėjimą vilčių atgavinta širdimi. Kažkur jos gelmėse dar šaukė sielvartas ir siaubas, bet jis slopino šiuos balsus, atrodė neįmanoma, kad Dievo vietininko užtarimas ir jo maldaus gale imtų ir liktų be padarinių. Jis bijojo prarasti viltį, bijojo abejonių tikėsiu jo gailestingumu kalbėjo savo, nors ją išvyščiau liūto nasruose. Taip galvodamas, nors ir drebėjo širdis, o šaltas prakaitas pilės milkinius, jis tikėjo. Dabar kiekvienas jo širdies dūžis buvo malda. Pradėjo suprasti, kad tikėjimas kalnus verčia, nes pajuto viduje kažkokią keistą jėgą, kurios nepažino anksčiau. Jam atrodė, kad su ją įstengs nuveikti tokius darbus, kurių dar vakar nebūtų valiojas – tarpais vaidenosi, kad blogybė lyg ir praslinko. Kai Silvertas atsiliepdavo širdyje dejone, jis prisimindavo tą naktį ir tą šventą žilagalvio veidą su malda pakeltą į dangų. Ne, Kristus neatsakys pirmajam savo mokiniui ir kaimenės ganytojui, Kristus jam neatsakys, aš tuo nebejoju. Ir bėgo į kalėjimą kaip geros naujienos kelbėjas, tačiau čia jau laukė netikėtumas – Pretorijonų sargybiniai besikeičiantys prie mamertinų kalėjimo jau visi jį pažinojo ir paprastai nedarydavo jam jokių kliūčių, bet šį kartą grandinė nepakilo, užtat priejo šimtininkas ir jam tarį. Atleisk kilnusis tribūnė šiandien duotas įsakymas nieko neįleisti. Įsakymas, pakartojo bygždamas Vinicijus, karys užjaučiamai į jį pasižiūrėjo ir atsakė, taip ponė, Cezario įsakymas. Kalėjime daug ligonių, ir galbūt valdžia bijo, kad lankytojai neišnešiotų lygų po miestą. Tačiau sakė, kad įsakymai tik tai šiai dienai. Vidudienį keičiasi sargyba. Vinicijus nutilo ir nusidengė galvą, nes jam atrodė, kad ant jos užvoštas pileolas yra alavinis. Paaiškinimas Pileolas atvali kepuraitė. Paaiškinimo pabaiga. Tuo metu karys priejo arčiau ir prislopintų balsų tarė. Nusiramink, ponė, sargai ir ursas būdi prie jūs. Tai pasakęs, pasilenkė ir akimojų ant akmeninės plytos savo ilgų gališkų kardų nubraižė žuvį. Vinicijus greitai žvilgtelėjo į jį. Ir tu, protorijonas? Kol dar neatsidūriau ten, atsakė karys, rodydamas į kalėjimą. Ir aš garbinu Kristų tegu bus pagabintas vardas jų. Žinau, ponia, negaliu tavęs įleisti į kalėjimą, bet jeigu parašysi laišką, aš jį atiduosiu sargams. Dėkui tau, broli. Ir paspaudęs kariui ranką nuėjo. Pileolas jau nebeslėgė kaip palavinis, ryto saulė pakilo virš kalėjimo mūrų ir su jo spindėsiu Vinicijaus širdis vėl ėmė atsigauti. Tas karys krikščionis jam buvo tarsi naujas Kristaus galybės paliudymas – Po valandėlį sustojo ir įsmeigęs akis į rausvus debesis pakibusius ties kapitolijumi ir statoro šventyklą ištarė. Nemačiau jo šiandien, viešpatie, bet tikiu tavo gailestingumu. Namėjo laukė Petronijus, kuris, kaip visada, naktį dieną paversdamas, tik neseniai buvo sugrįžęs, tačiau jau spėjo įsimaudyti ir įsitrinti kvepalais prieš miegą. Turiu tau naujienų, tarė, Buvau šiandien pas Tulijų Senecijoną. Ten buvo ir Cezaris. Nežinau, kodėl Augustai šovė į galvą atsivežti draugę ir mažai Rufijų. Gal, kad savo žavumu suminktintų Cezario širdį. Tačiau nelaimė vaikas, marinamas miegu, usnūdo per deklamaciją, kaip kadaise Vespasianas, o tai pamatęs Aheno barbas, paleido į taurę ir sunkiai sužalojo. Popėja apalpų, bet visi kiti girdėjo, kaip Cezaris pasakė, įgriso man šitas pasturlakas, o tu pat žinai, kad tai reiškia mirtį. Virš Augustos pakibo dievo bausmė, atsiliepė Vinicijus, bet kodėl tu man tai sakai? Sakau todėl, kad tave ir lygija persekiojo popėjos rūstyvė, o dabar ji, užsiėmusi savo nelaimę, gal atsisakys kerštų ir bus lengviau perkalbama. Matysiu ją šį vakarą ir pasikalbėsiu. Dėkui tau praneši man gerų naujienų. O tu įsimaudyk ir pailsėk. Tavo lūpos pamėlusios, iš tavęs likęs tik šešėlis. Tačiau Vinicijus paklausė, o ar nebuvo kalbama, kad bus pirmas liūdus matytūnus, rytinės žaidynės, po dešimties dienų, tačiau pirmiau ves iš kitų kalėjimų. Kuo daugiau mums liks laiko, tuo geriau. Dar ne viskas prarasta. Taip sakydamas, jis jau pats nebetikėjo savo žodžiais, nes puikiai žinojo, kad jeigu Cezaris atsiliepdamas į alitūro prašymą surado skambų posakį, kuriame save palygino su brutu, tai lygiai nebėra įsigelbėjimo. Iš gailėšio taip pat neslėpė, ką girdėjo Senecijono namuose. Būtent Cezaris ir Tigelinas sutarė atrinkti savo ir savo bičiuliams gražiausių krikščionių merginų ir išniekinti jas prieš kankinimus, o likusias atiduoti pačią žaidinių dieną pretorijonams ir bestiarijams. Žinodamas, kad Vinicijus jokių būdų nepanorės pergyventi lygijos, tuo tarpu samoningai stiprino jo širdyje viltį iš dalies iš užuojautos, iš dalies todėl, jog šiam estetui buvo svarbu taip pat, kad Vinicijus, jeigu reikės mirti, numirtų gražus, nesunykusių ir nepajuodusių iš skausmo ir nemigos veidų. Pasakysiu šiandien Augustai, aiškino jis, maždaug taip, išgelbėk lygiją Vinicijui, o aš tau išgelbėsiu Rufijų. Aš apie tai tikrai galvosiu, kalbantis su Aheno Barbu, tinkamu laiku ištartas vienas žodis gali ką nors išgelbėti arba pražudyti. Blogiausio atveju bent laimėsime laiko. Dėkui tau, pakartojo Vinicijus. Geriausiai man padėkosi, kaip pasistiprinsi ir pailsėsi – Prisiekiu ateine, padėsėjas ir didžiausioje nelaimėje galvojau apie miegą ir valgį, juk tikriausiai visą naktį praleidai kalėjime. Ne, atsakė Vinicijus, ketinau eiti į kalėjimą dabar, bet yra įsakymas nieko neįleisti. Sužinok, Petronijau, ar tas įsakymas duotas tik šiai dienai, ar iki pat žaidinių pradžios. Sužinosiu šią naktį, o rytoj rytą pasakysiu tau, ar ilgam ir kodėl toks įsakymas duotas. O dabar Nors ir Helijas susirūpinęs nusileistų iki merų šalį, einu miegoti, o tu pasek manimi. Ir abu įsiskyrė, bet Vinicijus nuėjo į biblioteką rašyti laiško lygijai. Pabaigęs pats nunešė ir įteikė krikščioniui šimtininkui, o šis tuštojau su juo nuėjo į kalėjimą. Po valandėlė sugrįžo su lygijos sveikinimais ir savo pažadu dar šiandien atnešti atsakymą. Tačiau Vinitijus nebenorėjo eiti namo ir atsisėdęs ant akmens ėmė laukti lygijos laiškų. Saulė įkopė jau aukštai padangę ir per klyvus Argentarijus, per sidabrinę kalvą, kaip paprastai plaukė žmonių minios į forumą. Pardavėjai garsiai siūlė prekes, kurie jos piršo praeiviams savo paslaugas, piliečiai oriai žingsniais traukė prie rostrų, pasiklausyti atsitiktinių oratorių arba pasidalyti tarp savęs paskutinėmis naujienomis. Paaiškinimas. Rostras kalbėtojo tribūna. Aiškinimo pabaiga. Vis labiau svilinant kaitrai, dikūnų būriai slėpėsi po šventyklų portikais, iš po kurių bet vangos nardė triukšmingai pliaukšėjo sparnais pulkai balandžių, švitruodami baltomis plunksnomis saulės spindesyje ir dangaus žydrynėje. Nuo pernelyg ryškio šviesos veikiant klegėsui šilumai ir nežmoniškam nuovagiui, Vinicijui ėmė lipti akys, monotoniški, čia pat morą žaidžiančių vaikinų šūksniai, ritmingi kareivių žingsniai, liuliuotę liuliavo, kelis kartus dar pakėlė galvą vedė akimis per kalėjimą, paskui atrėmė ją akmeninės sienos iškišulį, atsiduso kaip vaikas po ilgo verksmo ir užmigo. Ir tučto jau jį apniko jėginiai. Jam vaidenosi, kad naktį neša ant rankų lygiją per nepažįstamą vynuogyną, o prieš akiją eina pomponija grecina su žiburiu rankoje ir šviečia. Kažkoks balsas tarsi Petronijau šaukė jam iš tolo – grįžk. Tačiau jis neklausė to šauksmo ir žengė toliau paskui pomponiją, kol priejo namelį, kur tarp durėje stovėjo apaštalas Petras. Tada jis parodė jam lygiją ir tarė, mes einame iš arenos eivę, tik negalime jos pažadinti, pažadink tu. Tačiau Petras atsakė, Kristus pats ateis jos pažadinti. Paskui vaizdai ėmė maišytis, matė per sapną Neroną ir popėją, laikančią ant rankų mažai rufijų su krūvina kakta, kurią plovė Petronijus, ir Tigeliną, barstantį pelenai stalą su brangiais patiekalais, ir Vitelijų, ryjantį tuos patiekalus, ir daugybę kitų besivaišinančių Augustijonų. Jis pats gulėjo šalia lygijos, bet apstalų vaikščiojo liūtai Jiems iš gelsvų barzdų tekėjo kraujas, lygija prašysi išvedama, o jį apimė toks baisus silpnumas, kad negalėjo nei pasijudinti. Paskui tuose reginiuose jam užėjo dar didesnis bejėgiškumas ir pagaliau viskas paskendo juodžiausioje tamsoje. Iš gilaus miego jį pagaliau pažadino kaitra ir šauksmai šalia tos vietos, kuris sėdėjo. Vinicijus pasitrynė akis, gatvėje knipždyte knipždėjo žmonių bet du bėgikai, apsitaisę geltonomis tunikomis, ilgomis kartimis, sklaidė minę, šaukdami ir darydami taką puošniai lektikai, kurią nešė keturi stiprūs vergai egiptiečiai. Lektikoje sėdėjo kažkoks žmogus baltais apdarais ir veido nebuvo gerai matyti, nes prie akių laikė prisikišęs papiruso ritinį ir kažką atidžiai skaitė. Kelią tauriajam Augustijonui šaukė bėgikai. Tačiau gatvė buvo taip prisigrūdusi, kad lektika turėjo valandėlę sustoti. Tada Augustijonas nekantriai nuleido papiruso litinį, iškišo galvą ir šūktelėjo. Išvaikykite tuos niekšus greičiau. Staiga pamatęs Vinicijų, įtraukė galvą atgal ir greitai pakėlė prie akių papirusą. O Vinicijus perbraukė savo ranką per kaktą manydamas, kad tebesapnuoja. Lektikoje sėdėjo Hilonas, Tuo tarpu bėgikai skynė kelią ir egiptiečiai jau buvo bežengę toliau, bet umė jaunasis tribūnas, kuriam vieno akimo jau nušvito daugelis anksčiau nesuprantamų dalykų, priejo prie lektikos. Sveikinu tave, Hilonai, tari. Sveikas, jaunuoli, oriai ir išdidžiai atsakė graikas, stengdamasis išlaikyti ramų veidą, nors širdyje tos ramybės nebuvo. Bet netrukdyk man, neskubu pas savo bičiulį Taurųjį Tigeliną o Vinicijus įsikibęs į lektikos kraštą pasilenkė prie jo ir žiūrėdamas tiesiai akis tarė prislopintų balsu. Tu išdavėjai lygiją, o Memnono kolose, sušuko įsigandęs Hilonas. Tačiau Vinicijaus akise nebuvo grasinimo, tad graiko baimė beregint išgaravo. Pagalvojo, kad jis vis dėlto yra Tigelino ir paties Cezario globoje, atsieit tokių galybių, prieš kurias visi dreba. Be to jis augo stiprus vergai, o Vinicijus štai stovi beginklis, iškankintų veidų ir palinkęs nuo skausmų. Ši mintis jį padrasino, jis įsmėgė į Vinicijų akis su paraudusiais ratilais aplinkui ir atsakydamas užnipždėjo. O tu, kai aš miriau iš bado, liepiai mane nuplakti. Valandėlę abu nutilo, paskui vėl atsiliepė duslus Venicijaus balsas. Nuskriaudžiau tave, Hilonai. Tada graikas pakėlė galvą ir spraktelėjęs pirštais, o Romoje tai buvo nevertinimo ir paniko ženklas, atsakė taip garsiai, kad visi galėtų girdėti. Bičiuli, jeigu turi kokį prašymą, ateik į mano namus eskvilinę rytą, kai įsimaudęs aš priiminėjau svečius ir klientus. Ir mostelėjo ranka, o gavę šį ženklą egiptiečiai toliau nešė lektiką ir geltonomis tunikomis apsitaisę vergai vėl ėmė šaukti musuodami kartimis. Kelia taujoje Hilono, Hilonido, lektikai, kelia, kelia.